Bai, bai, behar da ikusi zepasatzen da nazional mailan. Eh? Notre legea izan da, mm gio komunote de komune erri elkargo edo epezi eta horiek mm, sarturi da. Eta bestaldetik, laborantza gambara mailean izan da erreforma hundi bat ere. Eh? Horrek erran nahi du errialdea beraz, nuvelak iten errialde horrek, ukan badu, beraz, laborantza gambara bat. Eta gauza Eh, ongi konpontzeko eta zinez eh, laborarie urbil izaiteko, gio badida uh, eh, departamentu mailan eta herrialde hortan uh, laborantza gambara batzu eta guk departamentu mailan beraz sartu dugu ere eta zinez instituzio mailan uh, dona pauleko laborantza gambera. eh? Eta erran nezake, bon, gambera horrek izanen duela arremanak, beraz orai uh, kargo elkargo berri horrekin edo herri elkargoekin edo ez dakit, baina hori izanen da instituzio mailan eh, eh, gaur berean eh, zuzendari ere etorri da. ja. Mhm.